devoted, this morning we make our proclamation from 1 Corinthians 15, verse 57. Dziś rano nasza proklamacja oparta jest na werset 1 Koryntian 15, 57. Przypominam, to samo zrobicie po polsku, po rosyjsku. 1 Koryntian 15, 57. All right, me out. 15, 15 but thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale Bogu będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Now, if you really believe, believe that, say it again. Jeśli naprawdę w to wierzycie, powiedzcie to raz jeszcze. Ale Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Now, I wonder if there were some of you who were here last night who were released from a curse over your lives. Ciekaw jestem, czy są tutaj dziś z nami tacy, którzy wczoraj uwolnieni zostali w swoim życiu spod przekleństwa. It's as if there was a dark shadow over you which is no longer there. Jeśli była jakaś ciemna chmura nad tobą, której już nie ma. Is that so? Jest, tak się zdarzyło. Jeśli komuś tak się zdarzyło wczoraj, powstańcie i dajcie Bogu chwałę tym. Hallelujah. Glory to your name, Lord Jesus. All right, you may sit down. Możecie spocząć. Dziękuję. This morning we're going to deal with one other very powerful evil force that works in people's lives. Dziś rano zajmiemy się jednym aspektem mocy ciemności, która działa w życiu człowieka. We're going to deal with demons. Będziemy zajmowali się demonami are also called evil spirits Nazywane są także złymi duchami or unclean spirits. lub nieczystymi duchami. To są trzy różne nazwy na jedno i to samo. Demons are persons. Demony to osoby. They are persons without bodies. Są to osoby bez ciała. And their strongest desire is to enter a body. Ich najsilniejszym pragnieniem jest wejść w jakieś ciało. I wyrażać wszystkie swoje złe namiętności poprzez to ciało. The Bible does not tell us clearly where they came from. Biblia nie mówi wyraźnie skąd się wzięły. But Jesus himself dealt with them very specifically. Ale Jezus sam zajmował się nimi w sposób określony. And he also taught his disciples how to deal with them. Także swoich uczniów pouczył jak się nimi zajmować. So we're going to look first of all at the example of Jesus himself. A więc na początku przypatrzmy się przykładowi samego Jezusa. In Mark's Gospel chapter 1. W Ewangelii Marka rozdziale pierwszy. Verses 23 through 26. Wiersze od 23 do 20. I'll read them in English and then we'll have them in Polish. Najpierw po angielsku, potem po rosyjsku i po polsku. This is the first description of the ministry of Jesus in the Gospel of Mark. Jest to pierwszy opis usługiwania Jezusa w Markowej Ewangelii. Beginning at verse 23. Poczynając od 23 wiersza. Now there was a man in their synagogue with an unclean spirit and he cried out saying Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, Be quiet. But the Greek says, Be muzzled and come out of him. And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał mówiąc Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go mówiąc Zamilknij. W oryginale greckim jest tu użyte słowo nałóż wędzidło. E, zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. So far as we know, that man was every Sabbath in the synagogue. Z tego co nam wiadomo, każdą, każdy sabat ten człowiek był w synagodze obecny. But no one knew what was wrong with him. Ale nikt nie miał pojęcia, co z nim jest nie tak. ale kiedy Jezus do tej synagogi przyszedł w mocy Ducha Świętego, then the demon and the man could not keep quiet any longer to demon w tym człowieku nie mógł już zamilczeć. And he cried out, what have we to do with you, you son of God? I zawołał, co mamy z tobą czynić, ty, synu Boży? Understand the demon knew immediately who Jesus was. Stąd wnioskujemy, że ten demon od razu wiedział, kim Jezus naprawdę jest. It took his disciples more than a year to discover what the demon knew instantly. Uczniom zabrało to ponad rok czasu, by dowiedzieć się tego, co demon wiedział od razu. And then I want you to see that, Dean, that Jesus did not deal with the man. Chcę, abyście zwrócili uwagę, że Pan Jezus nie zajmował się tym człowiekiem. He did not speak to the man. Nie zwracał się, nie rozmawiał z człowiekiem. He Spoke to the demon in the man. On przemówił do demona w tym człowieku. And he commanded the demon to come out. I nakazał demonowi wyjść. And the demon came out with a loud cry and a lot of action. I demon wyszedł z wielkim krzykiem i, i wstrząśnięciem. Now, if something like that happened in some of our churches today, kiedy coś takiego dzieje się w naszych zborach, w naszych czasach, we would put the man out of the church. Takie, taką osobę byśmy wyprowadzili z, e, z kaplicy. Ale Jezus nie wyprowadził tego człowieka z synagogi, on wyprowadził demona z tego człowieka. And it was a very disorderly scene. I to była bardzo y, taka zakłócająca porządek scena. But Jesus was not embarrassed. Ale Jezus się tym nie, tego nie wstydził. And everywhere that Jesus went dealing with demons, there were disorderly scenes. Wszędzie, gdzie Jezus zajmował się demonami, powtarzały się takie niespokojne, zakłócające porządek sceny. And if we want to keep everything nice and orderly, jeśli chcemy utrzymać wszystko w porządku i bardzo ładnie, Then we just have to let the demons have their way. To wystarczy tylko pozwolić demonom działać. Because when you deal with demons, there's a lot of noise. Bo jeśli zajmujesz się demonami, od razu robi się głośno. And I anticipate there will be a lot of noise here this morning before we have finished. I ja spodziewam się, że będziemy słyszeli wiele takich zakłóceń, hałasu, zanim skończy się ten wykład. So don't be frightened by the noise. A więc nie przerażajcie się tymi hałasami. Our business is to get the demons out. If they make a noise, that's not important. Naszym zadaniem jest wypędzić demony. Jeśli sobie krzyczą, dla nas to nie jest ważne. And then we read on in Mark's Gospel, chapter 1. I dalej też czytamy u Marka w tym pierwszym rozdziale. Verse 39. Wiersz 39. And Jesus was preaching in their synagogues throughout all Galilee and casting out demons. Pan Jezus poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Chcę, żebyście zwrócili uwagę, że nie było to coś, co zdarzyło się tylko raz na jednym miejscu. Wherever Jesus went and preached, he cast out demons. Gdziekolwiek Jezus udał się, by głosić Ewangelię, wypędzał tam demony. Nie było to coś wyjątkowe ani niezwykłe. It was a part of his total ministry. Stanowiło część jego całej e, służby. He did not just preach. On nie tylko głosił, but he preached and cast out demons. ale on głosił i wypędzał demony. And if we want to follow his example, we need to do the same. Jeśli mamy iść w jego ślady, winniśmy tak samo uczynić. And I can assure you there are plenty of demons to cast out. I chcę was zapewnić, że jeszcze jest Wiele demonów, które należy wypędzić. And some of them feel very much at home in the church. A wiele z nich czuje się jak u siebie w kościele. Until the power of the Holy Spirit comes against them. Aż do momentu, gdy wystąpi przeciwko nim moc Ducha Świętego. And that forces them out into the open. I to dopiero ujawnia ich. Now we want to turn to Luke um, chapter 4 verses 40 and following for a moment. E, otwórzmy na moment czwarty rozdział Łukasza i przeczytajmy od wiersza 40 and 41. 40, i 41. Now this happened the same day that we read about in Mark's gospel. To się dzieje tego samego dnia, o czym czytaliśmy u Marka. But it happened after the sun had set. Stało się to do, dopiero po zachodzie słońca. You know why they waited till the sun had set? Czy wiecie dlaczego demony czekały na, do zachodu słońca? Because they were religious Jews and that was the Sabbath. Ponieważ Żydzi, których one były, to byli religijni ludzie i to był sabat. And they were only allowed to walk a very short distance. I w czasie sabatu wolno im było y, przejść tylko krótki dystans. But once the sun had set, they were free to come to Jesus. Ale kiedy słońce zaszło, wolno im było udać się do Jezusa. So we'll read those two verses. Te dwa wersety 40-41. Now when the sun was setting, all those who had anyone sick with various diseases brought them to Jesus, and he laid his hands on every one of them and healed them. And demons also came out of many, crying out and saying, You are the Messiah, the Son of God. And he rebuking them did not allow them to speak, for they knew that he was the Messiah. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na, na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły Ty jesteś Synem Bożym. A On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż On jest Chrystusem. I tym razem widzimy, że demony od razu wiedziały, kim jest Jezus. But those people came to Jesus because they were sick. Ludzie ci natomiast przyszli do Jezusa, bo byli chorzy. They came to him for healing. Przyszli do niego po uzdrowienie. But in healing them, he cast out many demons of sickness. Ale uzdrawiając ich, tych ludzi, Jezus z wielu z nich wypędzał demony choroby. Much sickness is caused by demons. Demony powodują wiele chorób. By takie osoby uzdrowić, należy wypędzić demona. I don't think those people knew they had demons. Nie sądzę, by ci ludzie wiedzieli, że mają demona. They just knew they were sick. Wiedzieli jedno, że byli chorzy. Ale aby ich uzdrowić, Jezus musiał wypędzić demona. And the same is exactly true today. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Many of you have some kind of sickness. Wielu z was cierpi na różne choroby. And in many cases it is due to a demon. I w wielu przypadkach e, jest to związane z demonem. And if you want God to heal you, you I... have to let him cast the demon out. Jeśli chcecie, by Bóg was uzdrowił, musicie pozwolić, aby Bóg wypędził demona. Then we look a little further in Luke's Gospel, chapter 13. W rozdziale 13 tej samej Ewangelii Łukasza czytamy: Uh, we'll look in Luke 13, verse 11. Wiersz 11. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over and could in no way raise herself up. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. Now you understand, she had a physical problem. Rozumiemy, jej problem był natury fizycznej, cielesnej. Ona była zgięta, pochylona, nie mogła się wyprostować. Now a lot of people would say that was just physical. Wielu powie, że oto jest przypadłość fizyczna. But Jesus treated it as a spirit of infirmity. Jezus potraktował to jako duch nieczysty. Kiedy duch ten został wypędzony, kobieta ta się wyprostowała. So her physical infirmity was due to a demon. A więc jej cierpienie fizyczne pochodziło od demona. Some years ago I was preaching in Papua New Guinea. Kilka lat temu przemawiałem na Papua w Nowej Gwinei. It was an open air meeting. Było to nabożeństwo pod otwartym niebem. At the end of my message I asked the people who wanted prayer to come forward. Pod koniec kazania zaprosiłem ludzi, którzy potrzebują modlitwy, aby przyszli do przodu. I did not do the praying. The leaders who were there were doing the praying. Ja nie modliłem się z tymi osobami. Starsi, którzy tam byli, liderzy, modli, modlili się z nimi. And one man of 80 years old came forward. I pewien 80-letni starzec też just, przyszedł. Just like that woman, he was bent over. Podobnie jak ta niewiasta, był cały zgięty. And he went up to one of the leaders. Podszedł do jednego ze starszych. And he didn't say, pray for me, I'm sick. Nie powiedział, módl się o mnie, bo jestem chory. He said, cast this demon of infirmity out of me. Lecz powiada, wypędź tego nieczystego ducha ze mnie. And when the man cast the demon out of him, i kiedy ten starszy wypędził demona z niego, like stało się z nim tak jak z kobietą w synagodze. Wyprostował się. Now, brother, where are you? What's your name? God. I know that. Brother John knows that man's family. Brat John zna rodzinę tego człowieka. Because he was a, he was a missionary in Papua New Guinea for some years. Bo brat John był misjonarzem na Nowej Gwinei przez wiele lat. And the son of that man is now the ambassador of Papua New Guinea to what? The European commun- community? Yeah. A syn tego przedtem zgiętego staruszka jest dzisiaj ambasadorem Nowej Gwinei i Papui w Narodach Zjednoczonych. I'll tell you, if uh, John were allowed to speak, he would tell you a lot about all sorts of things that happened with demons in Papua New Guinea. Mówią, gdybyśmy tylko dali Johnowi e, czas do przemawiania, on by wiele takich przykładów podał z tego, co działo się na and, Nowej And actually he will be speaking this afternoon. A faktycznie biorąc, będzie przemawiał dziś po południu. Be sure to come and hear him. Upewnijcie się, że będziecie tu, by go słuchać. Come with your demons. Przyjdź ze swoim demonem. And leave and leave without them. Przyjdźcie razem z demonami, a wyjdźcie bez nich. Teraz trzeba kazać. And we go to one other verse in Luke 13. Jeszcze jeden werset z 13 Łukasza. That's verse 32. Jest to wiersz 32. The religious people had warned Jesus to leave because King Herod was trying to kill him. Ludzie ostrzegali Jezusa, aby e, odszedł stamtąd, bo Herod zaplanował zamordować go. But this is the answer Jesus gave them in verse 32. A w 32 wierszu czytamy odpowiedź, jaką usłyszeli od Jezusa. Go and tell that fox, and that was King Herod. Idźcie i powiedzcie temu lisowi, znaczy królowi. Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. So that was the pattern of the ministry of Jesus. Taki był wzorzec służby, model służby Jezusa. Healing and casting out demons. Uzdrawiać, wypędzać demony. That's how he began. Tak rozpoczął. And that's how he finished. I tak też zakończył. He never changed. Nie, nie zmienił się wcale. He never found a better way to do it. Nie szukał lepszej, lepszego sposobu działania. Because he started right and he went on right. Ponieważ dobrze zaczął i dobrze kontynuował. And I want to say to all of you who are preachers, Chcę zwrócić się do was wszystkich, którzy jesteście kaznodziejami. Nie możecie poprawić służby Jezusa. To, czego On od was oczekuje, to czynić tak samo. Heal the sick and cast out demons. Uzdrawiać chorych, wypędzać demony. And just, don't go just around just preaching. I nie zadawalajcie się tylko zwiastowaniem słowa. Ale demonstrujcie prawdę, którą głosicie. Now I want you to see how Jesus sent out his disciples. A teraz chcę, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób Jezus posyła swoich uczniów. And you will see that he commissioned them to do exactly the same that he had done. Zobaczymy, że on nakazał im czynić dokładnie to samo, co sam czynił. In Matthew chapter 10, u Mateusza w 10, verse 1, wierszu pierwszym, we read how he commissioned his first 12 apostles. Czytamy jak rozesłał swoich pierwszych dwunastu apostołów. And when he had called his twelve disciples to them, to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. I przywołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali. Notice, I aby uzdrawiali wszelką chorobę, wszelką niemoc. He didn't just send them out to preach. Zauważcie, on nie wysłał ich tylko, by zwiastowali. Ale dał im władzę, upoważnienie dokonywania dwóch rzeczy. I pierwszą z nich było wypędzanie demonów. Drugą było uzdrawianie chorych. And then in verses 7 and 8 he gave them their instructions how to do it. A w wierszach 7 i 8 następuje znajdujemy pouczenie jak mają to robić. As you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. A idąc, głoście wieść. Przybliżyło się Królestwo Niebios. But he said, don't leave it at that. Ale powiada, nie zostawiajcie tego tylko tak. Demonstrate what you've been preaching. Demonstrujcie to, coście zwiastowali. And so in verse 8 he says this. I w wierszu 8 mówi dalej. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. So he told them to do four things. Każe im czynić cztery rzeczy. Heal the sick, uzdrawiać chorych, cleanse the lepers, oczyszczać trędowatych, wypędzać demony i zbudzać Now I have seen the dead brought back to life through the name of Jesus. Ja oglądałem martwe osoby przywołane do życia przez Jezusa Chrystusa. People sometimes say, well, have you ever seen that? The answer is yes, I have. Y, ludzie często pytają, czy coś takiego coś widziałem. Moja odpowiedź I have tak. done all the things in that list except one. Ja dokonałem wszystkiego, co jest na tej liście, z wyjątkiem jednego. I have never cleansed a leper. Nigdy nie oczyściłem trędowatego. Matter of fact, I've hardly met many lepers. E, faktycznie nie spotkałem żadnych trędowatych ludzi. Ale znam, poznałem trędowatego, który został oczyszczony przez Jezusa. So all of that is up to date. A więc wszystko z tego jest aktualne. It's not just something that happened 2000 years ago. Nie zdarzyło się to tylko 2000 lat temu. It's something that should be happening today. Jest to coś, co winno się dziać dzisiaj. And there are some of you here whom Jesus will call to do those things. I są tu tacy, których Jezus powoła do czynienia tych rzeczy. Then in Luke chapter 10 u Łukasza w Ewangelii 10 we read that Jesus sent out 70 more disciples. Czytano o Jezusie, który rozesłał następnych 70 Luke chapter 10 verse 1. E, rozdział 10 wiersz pierwszy. After these things the Lord appointed 70 others also and sent them out two by two before his face into every city and place where he himself was was about to go. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Now we don't read the instructions that Jesus gave them. Nie ma tu opisanej instrukcji, jaką Jezus im podał. But in verse 17 of that chapter we read the report that gave, they gave when they came back. W 17 wierszu jednak czytamy raport, który złożyli, gdy wrócili z tej misji. Verse 17. 17. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. So it's very clear that they also were given authority to drive out demons. A więc jasno wynika z tego, że i tym uczniom dane było władza wypędzać demonów. And I would say Jesus never sent anybody out without that authority. I chcę powiedzieć, Jezus nigdy nikogo nie wysłał bez takiego upoważnienia. And then we come to the end of the ministry of Jesus. E, zobaczmy na koniec służby Jezusa. And after his resurrection, po zmartwychwstaniu Jezusa, and he sent out his disciples to go into all the world and preach the gospel to every creature. Jezus wysyła swoich uczniów na cały świat z zadaniem głoszenia Ewangelii. Mark 16 verse 15. Marka 16 wiersz 15. And he said to them go into all the world and preach the gospel to every creature. I rzekł im idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. And then in verse 17 he said this. A w 17 wierszu mówi dalej. These signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues and there are three more signs. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą i dalej jeszcze trzy kolejne znaki Pan Jezus wymienia. Again the same principle. I tutaj powtarza się ta sama zasada. Jones just preached the truth. Nie, tyl, nie głoście tylko Ewangelii, but demonstrate it ale demonstrujcie ją with supernatural signs. przy pomocy znaków nadprzyrodzonych. And what was the first sign? Jaki był pierwszy znak? To cast out demons. Wypędzać demony. The second sign was to speak in other tongues. Drugim znakiem było mówić innymi językami. Well, in the last 50 years we've heard a lot about speaking with other tongues. Przez ostatnie 50 lat słyszymy mnóstwo na temat mówienia językami. But I would like to ask what's happened with other, the first sign. Ale chciałbym zadać pytanie, a co stało się z pierwszym ze znaków? Wypędzaniem demonów. Why haven't we heard a lot about that? Dlaczego nie słyszymy wiele na ten temat? There's something the church has missed out. Jest coś, co Kościół zgubił. And it's time that we replaced it. I nadeszła pora, by to z powrotem przywrócić. And then I want to read the description of an evangelist. A teraz przeczytam wam opis ewangelisty. There's only one man in the New Testament who is actually called an evangelist. Jest tylko jeden człowiek w Nowym Testamencie, który faktycznie nazwany jest ewangelistą. How many of you know what his name was? Kto z was wie, jak miał na imię? All right, we've got a lot of Bible students. here. It was Philip. to był Filip. And he is called the evangelist. I on nazwany jest ewangelistą. He is the pattern evangelist. On jest wzorcem, przykładem e- ewangelisty. And in Acts chapter 8 we read a brief description of his ministry. W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy krótki, zwięzły opis jego służby. In Acts chapter 8 verses 5 through 7. Dzieje 8 5 do 7 wiersza. Then Philip went down to a city of Samaria and preached Christ to them. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa, ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. So that's the pattern of New Testament evangelism. Oto nowotestamentowy wzorzec ewangelisty. Why did Philip get a crown? W jaki sposób Filip zdobywał tłumy? Did he have a committee there to welcome him? Czy miał tam komitet powitalny? No. Nie. Did he have a trained choir waiting for him? Czy on miał tam wyszkolony chór, który czekał na Did he rent a big auditorium? Czy on wynajął wielkie audytorium? None of those things. Żadna z tych rzeczy. You know why people gathered to hear him? Czy wiecie dlaczego ludzie przychodzili by go słuchać? Because they saw the miracles ponieważ widzieli cuda. And I want to tell you, when you have miracles, you don't need anything else. I chcę wam powiedzieć, jeśli mamy cuda, nie potrzebujemy nic więcej. Years ago I was friendly with a young African Christian. Wiele lat temu zaprzyjaźniłem się z pewnym młodym afrykańskim wierzącym. And he said, it's very simple to evangelize Africa. I on mówi, w Afryce jest bardzo łatwo ewangelizować. He said, I just walk into a village and ask if there are any sick people there. Po prostu idę do jakiejś wioski i pytam, czy są tam jacyś chorzy. And there are always sick people in an African village. I w afrykańskich wioskach zawsze są jacyś chorzy. And then he said, I pray for them and they get healed. Modlę się, ci są uzdrowieni. And I have my audience. I już mam audytorium. That's very simple. To jest bardzo proste. But I want you to know Philip's meetings were rather disorderly. Chcę, żebyście zwrócili uwagę, że u Filipa na nabożeństwach było dosyć zamieszania. Unclean spirits came out shouting and screaming. Nieczyste duchy wychodziły wołając, krzycząc głośno. But Philip was not embarrassed. Ale Filip nie był tym zakłopotany. It was part of the job. To było częścią zadania. It also says many lame people were healed. Jest także powiedziane, że wielu chorych Wielu kalek było uzdrowionych. And I have seen that too. Ja też to widziałem. About more than 20 years ago, the Lord gave me a rather unusual gift. Ponad 20 lat temu Bóg dał mi bardzo niezwykły dar. The Bible says the legs of the lame are not equal. Biblia mówi, że nogi e, kaleki chromego nie są równe sobie. So if your legs are unequal, you're lame. Jeśli masz nierówną długość nóg, to utykasz. Well, God gave me a gift to pray for people with unequal legs. Bóg dał mi dar modlitwy o ludzi, którzy mają różno, mieli różną długość nóg. And for quite a while I went around looking for people with unequal legs. I jakiś czas e, wszędzie szukałem ludzi, którzy mają różną długość nóg. And then I would get them to sit in a chair. Usadzałem taką osobę na krześle. And I would measure legs. Mierzyłem nogi. And I would say, now watch your short leg grow out. I mówię, patrz jak twoja krótsza noga teraz urośnie. And I have seen literally thousands of people healed like that. I literalnie, dosłownie widziałem tysiące ludzi w ten sposób uzdrowionych. Some of my preacher friends didn't think it was very dignified. Wielu z moich kaznodziejów, przyjaciół uważali, że to niezbyt e, właściwa metoda. Czasami my jesteśmy zbyt za bardzo zainteresowani so tym, my I mój przyjaciel mówi, w porządku jest, jeżeli jesteś nauczycielem biblijnym. Ale nie po co ci klękać przed ludźmi i brać ich za nogi. to Pomyślałem sobie, może mi mówią, to co mi mówią jest słuszne. So I asked the Lord. Zapytałem Pana. And I felt the Lord gave me this answer. I uważam, że otrzymałem następującą I've given you a gift. Dałem Ci dar. There are two things you can do. Możesz z nim zrobić dwie rzeczy. Use it and get more. Używać go i rozwijać. Or fail to use it and lose it. Albo przestać używać i stracić. Well, I made my mind up right then. I ja postanowiłem swoje, zrobiłem swoje postanowienie. I will use it and get more. Że będę go używał i będę go powiększał. A little while later I was in a meeting. A little while later I was in a meeting. potem byłem na nabożeństwie. And I began to pray for people who had unequal legs. Zacząłem modlić się z ludźmi, którzy mają różne długości nóg. And um, quite a little crowd gathered because always people want to watch something happen. I zebrał się spory tłumek, bo zawsze znajdą się obserwatorzy. And a young man came up to me. I pewien młody człowiek said, przyszedł do mnie z prośbą o modlitwę. And I said, what's the matter with you? Pytam go o co chodzi. He said, my body is unequal all over. On mówi, całe moje ciało jest nierówne. One of my legs is shorter than the other. Jedna noga jest krótsza od drugiej. One of my arms is shorter than the other. Jedno ramię jest krótsze od drugiego. And then my teeth are uneven. I nawet moje zęby są nierówne. So I said, we'll start with your legs. Mówię mu, zaczniemy od nóg. I prayed for him and the short leg grew out. Modliłem się i krótsza noga wyrosła. Then I made him bring his arms together in front of his nose and there was about two inches difference. Kazałem mu złożyć ramiona na wprost nosa i było dwa cale różnicy, 5 centymetrów. Then his arm grew out. Ramię mu podrosło. Well, I thought that's wonderful. Pomyślałem sobie, wspaniałe. But he said, what about my teeth? A on na to, a co z zębami? I really had never done this before. Nigdy dotąd tego nie robiłem. But I said, close your mouth. Mówię, zamknij usta. I put my fingers on his cheeks. Dotknąłem jego policzków. And I prayed until I felt I couldn't pray anymore. Modliłem się tak długo, że już mi zabrakło modlitwy. So I went on ministering to other people. Zacząłem usługiwać innym ludziom. And then I had to go to a meeting, so I was musiałem, walking off quickly. Musiałem udać się na inne nabożeństwo i wychodziłem dosyć szybko. And the young man's wife came running after me. A żona tego człowieka podbiegła do mnie. she said, "Brother Prince, brother Prince, do you want to see Paul's teeth?" Bracie Prince woła, bracie Prince, zobacz zęby Pawła. So I said, has anything happened to them? Pytam się, coś się stało? And she said, yes, they're completely even. Mówi, tak, są dokładnie równe. So I said, then I want to see them. <laughs> Odpowiedziałem jej, to w takim razie chcę zobaczyć te zęby. Now, I don't believe I'll be equalizing legs here. E, nie spodziewam się, że będę dzisiaj wyrównywał komuś nogi. But there are people here I know who can do that. Ale są tu ludzie, o których wiem, że mogą to robić. So I'm just going, I have one friend here from Israel. Mam jednego przyjaciela z Izraela. His name is Tzvi. Ma na imię Zwi. I'm going to ask him to stand up. Would you stand up, Zwi? Zwi, powstań. Chciałem, żebyś powstał. You can go to him And he'll equalize your legs and your arms. Możecie się do niego udać, on wam wyrówna ręce i nogi. I'm not promising anything about your teeth. Co do zębów niczego nie obiecuję. Now we're going back to this subject of casting out demons. Wracamy do tematu wypędzania demonów. And in uh, Matthew chapter 12 Mateusz rozdział 12 Jesus was challenged that he was casting out demons by the power of Satan. E, Jezus został oskarżony, że wypędza demony mocą szatana. And he said in verses 26 and 27. W wierszach 26 i 27 odpowiada. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be your judges. A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego if, oni będą sędziami waszymi. <coughs> But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. A jeśli ja wyganiam demony duchem Bożym, Wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. So Jesus cast out demons by the power of the Holy Spirit. Jezus więc wypędzał demony mocą Ducha Świętego. He never cast out any demon until the Holy Spirit came upon him. Nigdy nie wypędzał żadnego demona, zanim najpierw Duch Święty na niego nie wstąpił. God will give to you and me the same Holy Spirit. Bóg da tobie mnie tego samego Ducha Świętego. And we can do what Jesus did. I możemy wówczas robić to, co czynił Jezus. Ponieważ posiadamy ten sam dar Ducha Świętego. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, którą Jezus powiedział. Jeśli ja duchem Bożym wędzam demony, to nadeszło do was Królestwo Boże. So casting out demons is a demonstration that the kingdom of God has come. Wypędzanie demonów zatem stanowi demonstrację faktu, że przyszło Królestwo Boże. All the miracles that Jesus did in the New Testament were done by servants of God in the Old Testament. Wszystkie cuda, których dokonywał Jezus Dokonywane także były przez świętych Bożych w czasach Starego Testamentu. Healing the sick, raising the dead. Uzdrawianie chorych, wzbudzanie umarłych. Feeding multitudes karmienie głodnych. Control over the forces of nature. Kontrolowanie sił przyrody. There were servants of God that demonstrated that in the Old Testament. służący Boży, którzy demonstrowali każdą z tych rzeczy. there is no record that anyone in the New Testament ever cast out in the Old Testament ever cast out. Ale nie ma żadnego zapisu w Starym Testamencie, by ktokolwiek z ludzi wypędzał demony. So this is a unique sign. A więc jest to wyjątkowy, unikalny znak. Jest to znak, że Królestwo Boże pojawiło się na scenie dziejów. I ujawnia, odkrywa istnienie dwóch królestw dwóch niewidzialnych królestw. The kingdom of Satan and the kingdom of God. Królestwa szatana i królestwa Bożego. But it demonstrates the victory of the kingdom of God over the kingdom of Satan. Ale też demonstruje zwycięstwo królestwa Bożego nad królestwem szatana. So it is a unique ministry. Jest to zatem unikalna służba. It's a unique sign. Jest to unikalny znak. It's a demonstration that the kingdom of God has come on the scene. Jest to demonstracja faktu, że królestwo Boże pojawia się. Could you help me? I'm getting hot. Rozgrzałem się. I have a wonderful wife. Moja żona jest wspaniała. I have a wonderful husband. Ja mam wspaniałego męża. So now, I wanted to give you a little description of what demons seek to do. Teraz podam wam króciutki opis tego, o co zabiegają demony. There are no good demons. Nie ma dobrych demonów. Some of them are worse than others. Niektóre z nich są gorsze od innych. Now, I've discovered they have three main purposes. stwierdzam, że ma, przyświeca im trzy, przyświecają im trzy główne cele. To torment and torture human beings. E, męczyć, torturować istoty ludzkie. Second, to keep people from knowing Jesus Christ as Savior. Po drugie, powstrzymać ludzi przed poznaniem Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. But if they fail in that second purpose, ale jeśli nie powiedzie im się ten drugi cel, then they have a third purpose, mają jeszcze trzeci w zapasie, which is to keep you from serving Christ effectively. Jest nim powstrzymać ciebie, byś nie, byś nie służył Bogu skutecznie. So maybe they haven't kept you from knowing Christ. Być może nie udało mu się powstrzymać ciebie przed poznaniem Chrystusa. But they will do their best to keep you from serving Christ effectively to będą się starać ze wszystkich sił, by Cię powstrzymać, byś nie służył Bogu skutecznie. As a young preacher, I had a personal problem. Jako młody kaznodzieja miałem swój osobisty problem. It was depression. Problemem tym była depresja. None of you have ever had that problem, I know. Ja wiem, że nikt z Was nie miał takiego problemu. Well, some of you have. O, niektórzy mieli. Well, let me tell you. Powie, powiem Wam coś this thing would come down over me like a gray mist. Ta rzecz spadała na mnie jak sina e, szara mgła. And it would shut me off from other people. Oddzielała mnie, zamykała mnie przed innymi. Even ludźmi. from my first wife and our children. Nawet przed moją pierwszą żoną i naszymi dziećmi. And I would get this impression of hopelessness. I ogarniało mnie poczucie beznadziejności. Like others can, but I can't. Inni mogą, ale ja nie mogę. And I will never succeed. Mnie się nie uda nigdy. <coughs> Now in my life before I became a Christian, I had been very successful. W życiu, zanim poznałem Chrystusa, byłem, bardzo mi się dobrze powodziło, wiodło mi się wszystko. I to była moja, moja udręka, że nie mogę skutecznie z powodzeniem służyć Chrystusowi. Now I knew the Bible, I was a preacher. Znałem Biblię, byłem kaznodzieją. I did everything I knew to do from the Bible. Wszystko, co widziałem, co należy robić, robiłem to z Biblii. I prayed. Modliłem się. I fasted a week or two at a time. Pościłem przez tydzień lub dwa. I knew that the Bible said we to reckon ourselves dead. Wiedziałem, <laughs> Biblia mi każe, każe uważać siebie za umarłego. And I reckoned myself dead, but there was no life that came out of it. Uważałem siebie za martwego, ale żadne życie z tego nie wypływało dla mnie. And I reached the point where I didn't know what to do. I doszedłem do momentu, w którym nie wiedziałem dalej, co But zrobić. One day I was reading the Bible. I oto pewnego dnia czytam Biblię. And I read in the prophet Isaiah. I u proroka Izajasza czytam. <laughs> that the Messiah would give this in place of the spirit of heaviness a spirit of praise. Że Mesjasz w miejsce ducha obciążenia da ducha chwały, uwielbienia. And as I read those words, gdy przeczytałem te słowa, the Holy Spirit said to me, Duch Święty do mnie powiedział, That's your problem. Oto twój problem. It's a spirit of heaviness or pessimism. Duch, duch pesymizmu, duch e, obciążenia. Well, I knew what it said in Joel chapter 2 verse 32. Wiedziałem o czym mówi Joel w drugim rozdziale wierszu 32. Whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. Kto bykolwiek wzywał imienia Pańskiego, będzie wyzwolony. So I a very simple prayer. Y, modliłem się bardzo prosto. I said, Lord, you've shown me I have a spirit of heaviness. Powiedziałem, Panie, czy to Ty pokazujesz, że obciąża mnie duch ciężaru? But you've promised in your word that if I call upon you in the name of Jesus, I will be delivered. Ale obiecujesz mi w swoim słowie, jeśli wzywał będę twego imienia, zostanę wyzwolony. So I prayed that prayer in the name of Jesus. I tą modlitwę w imieniu Jezusa kieruję. And it was like a big vacuum cleaner from heaven came down over my head and shoulders. I nagle tak jakby jakaś e, e, sawa wielkiego odkurzacza z nieba spłynęła na mnie i na moją głowę i ramiona and sucked away this cloud. i wyssała ze mnie tę chmurę. And at the same time something was released inside my chest. I równocześnie coś wyzwoliło się w moim and klatce piersiowej. I was free. Wiedziałem, że jestem już wolny. If God had not been delivered me then, I'm sure I would not be a preacher today. Gdyby Bóg wówczas mnie tak nie wyzwolił, jestem pewien, że do dzisiejszego dnia nie byłbym dalej kaznodzieją. Now remember, you're not a second class Christian because you need to be delivered from a demon. Pamiętaj, nie jesteś chrześcijaninem drugiej kategorii tylko dlatego, że ma, musisz być uwolniony od demona. But you're a silly Christian if you refuse to be delivered. Ale jesteś głupim chrześcijaninem, jeśli nie poddajesz się uwolnieniu. There was one person to whom God gave a unique honor. Jest jedna osoba, którą Bóg w szczególny sposób zaszczycił. To be the first human witness of the resurrection of Jesus. Aby ta osoba była pierwszym ludzkim świadkiem zmartwychwstania Jezusa. You know who that person was? Czy wiecie, Mary Magdalena. Maria z Magdali. And you know what it says at that point in the text? Czy wiecie co w tym punkcie w tekście jest powiedziane? It says Jesus had cast seven demons out of her. Jezus wypędził z niej siedem demonów. And that was the person that God appointed to be the first witness of the resurrection. Tę osobę Bóg wybrał, aby była pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Nie ma się czego wstydzić, jeśli potrzebujesz uwolnienia od demona. But you're very silly if you don't claim Ale głupio postępujesz, jeśli nie korzystasz z uwolnienia. All right, now we got to deal with another subject, which is the difference between the flesh and demons. Zajmiemy się teraz następnym tematem, którym jest różnica między ciałem a demonem. By the flesh we don't mean our physical body. Poprzez ciało nie rozumiemy naszego fizycznego ciała ludzkiego. The, the fallen, rebellious nature that we received by descent from Adam. Lecz rozumiemy poprzez ciało upadłą ludzką naturę, którą otrzymujemy w spuściźnie po Adamie. And every one of us has that problem. Każdy z nas ma ten problem. Because we all have the same ancestor. <clears throat> Ponieważ mieliśmy tego samego przodka. Doesn't matter whether you're Polish or Russian or English or American, we all have one ancestor. Czy, wy, czy jesteś Polakiem, Rosjaninem, Anglikiem czy Amerykaninem, wszyscy mamy tego samego przodka. And you know what his name is? Czy znacie jego imię? How many of you can tell me? Powiedzcie. Adam, that's right. Tak. Now Adam never had any children until he was a rebel. Adam nie spłodził żadnego dziecka do momentu, aż się zbuntował. And every descendant of Adam has in him or her the nature of a rebel. I każdy potomek Adama ma w sobie naturę buntownika. That's the nature which is called the flesh. I tę naturę nazywamy ciało. Or the old man albo stary człowiek. And God has only one remedy for the old man. I Bóg ma tylko jedno lekarstwo dla tego starego człowieka w nas. He doesn't send him to church. Nie posyła go do kościoła. Or teach him to memorize scripture. Ani nie uczy go na pamięć wersetów biblijnych. Or keep the golden rule. Ani zachowywać złote, zasady złotego środka. You know what God's remedy is? Czy wiecie jakie jest, jakie jest Boże lekarstwo? It's execution. egzekucjach. God will not allow him to live. Bóg nie pozwoli mu żyć. And there's every one of us There's a rebel that has to be executed. I każdy z nas, kto jest buntownikiem, musi być skazany na egzekucję. But the good news is this. Ale dobra nowina brzmi, the execution took place 2000 years ago. że egzekucja wykonana została już dokonana została 2000 lat temu. It says when Jesus was crucified, jest powiedziane, że gdy Jezus został ukrzyżowany, our old man was crucified with him. Stary nasz człowiek ukrzyżowany został wraz z nim. That's a historical fact. Jest to fakt historyczny. It's true whether you know it or whether you believe it. Jest prawdziwy niezależnie od tego, czy to but, o tym wiesz, czy w to wierzysz. But it and can your life. Ale wiedzieć o tym i wierzyć temu może zmienić twoje Because życie. You can receive the crucifixion in yourself. Ponieważ możesz dla siebie odebrać, przyjąć Now, to ukrzyżowanie. That's the only remedy for the flesh. I jest to jedyne lekarstwo na, dla ciała. Religion doesn't help. Religia nic nie pomoże. Morality doesn't help. Moralność nie pomoże. He's a rebel. Bo to jest buntownik. Now in Galatians 5 verse 24 5:24 Paul tells us about this remedy. Paweł mówi nam na temat tego lekarstwa. Galatians 5:24 And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i God did it 2000 years ago. Bóg uczynił to 2000 lat temu. On the basis of that we have to do it in our own lives. I na podstawie tej my możemy uczynić to And that is the mark of those who belong to Christ. I jest to cecha tych, którzy należą do Chrystusa. It's not the church you attend. Nie kościół, do którego należysz. It's not your religious label. Ani twoja etykietka religijna. The question is, have you crucified your flesh? Lecz pytanie brzmi, czy ukrzyżowałeś swoje ciało? That's the mark of those who belong to Jesus. Oto oznaka tych, którzy należą do Jezusa. It's not some particular religious label nie jakaś szczególna etykietka religijna. The question is, is the flesh still alive and working in you? Ale pytanie brzmi, czy ciało nadal działa żywe w tobie? And crucifixion is always painful. Ukrzyżowanie zawsze boli. So you have to put the nails in your own hands and feet. Musisz sam przebić swoje nogi i ręce gwoździami. But the end of that is good. Ale e, rezultat tego jest dobry. I sometimes use this little example. Czasami posługuję się takim przykładem. There's this young Christian woman who's attending a good church and has a good pastor. E, młoda chrześcijanka, dziewczyna chodzi do dobrego zboru, ma dobrego pastora. And then there's an unsaved young man who falls in love with her. Ale niezbawiony młody człowiek zakochuje się w niej. But in order to get her to marry him, he starts coming to church. Ale aby po to, żeby się z nią ożenić, on też zaczyna chodzić do zboru. And then her pastor warns her. I oto jej pastor ostrzega ją. And he says that young man isn't really a Christian. Mówiąc, ten młody człowiek naprawdę nie jest wierzący. He's just coming to church because he wants to marry you. On przychodzi do zboru, bo chce się z tobą ożenić. And so that young woman has got two choices. I dwa wybory stoją przed tą dziewczyną. She can put the nails in her own flesh. Może przebić swoje ciało gwoździami ukrzyżowania. I Mówiąc, naprawdę go kocham, ale w oczach Bożych to jest niewłaściwe. Now that painful for a little while. I jest to e, bolesne. But the end is blessed. Ale e, skutek jest błogosławiony. But on the other hand, if she doesn't do that, z drugiej strony, jeśli tego nie zrobi man, i wyjdzie za tego niezbawionego młodzieńca, Ostateczny rezultat tej decyzji będzie wiele bardziej bolesny. After they've lived together for 15 years and had three children, przeżyli 15 lat, mają trójkę dzieci. He'll run off with another woman. On uciekł od niej z inną kobietą. Don't tell me that isn't painful. Niech mi nikt nie powie, że to nie boli. So you see, we have a choice. A więc masz wybór. Will we take the pain of crucifixion on ourselves? Czy przyjmiemy na siebie ból ukrzyżowania? And deal with that rebel that's in every one of us? I zajmiemy się tym buntownikiem, który siedzi w każdym z nas? Or will we let, learn our lesson the hard way? Czy też może wybierzemy trudniejszą drogę? I have nine adopted daughters. Ja mam dziewięć adoptowanych córek. So I'm telling you, young women, I know something about young women. Dlatego dziewczyny, chcę wam powiedzieć, ja trochę wiem coś o dziewczynach. And don't listen to that young man who comes to church just because he wants to marry you. Nie słuchaj tego młodzieńca, który przychodzi do zboru tylko dlatego, że chce się z tobą ożenić. Put the nails in your own flesh. Przebij swoje własne ciało gwoździami. Say no. Powiedz nie. It'll hurt a little. Trochę poboli. But the end will be wonderful. Ale skutek będzie wspaniały. The other way leads to real pain that lasts many, many years. Inna droga, inny sposób prowadzi do wielu bólów i wielu lat. I had no plan to speak about that. Nie miałem tego w planie. But I'm sure God told me to do it because there are some of you here that need to get that message. Ale jestem pewien, że Bóg mi o tym powiedział, bo są tu niektórzy z Was i Wy musicie to poselstwo usłyszeć. Put the nail in your own flesh. Wbij gwoździe we własne swoje ciało. Right. Now the other kind of problem is not the flesh. Innego rodzaju problemem, innego rodzaju problem jest nie w ciele. We're talking about demons. Bo mówimy o demonach. They come in and feed on the flesh. One przychodzą i karmią ciało. But the remedy for them is to cast them out. I rozwiązaniem jest wypędzić je. And you can't change the remedies. I nie można zmienić lekarstwa. You can't crucify a demon. Nie można ukrzyżować demona. And you can't cast out the flesh i nie można wypędzić ciała. So you have to know what you're dealing with. I dlatego trzeba wiedzieć, czym się zajmujemy. But if you are sincerely seeking to serve the Lord, A jeśli, ale jeżeli uczciwie starasz się służyć Bogu i ze wszystkich sił starasz się prowadzić chrześcijańskie życie and you still have deep, permanent problems you cannot solve, a nadal prześladuje cię ten uporczywy problem, którego nie możesz rozwiązać. Probably your problems are demons. Prawdopodobnie twoim problemem są demony. And you can't crucify a demon. I nie można demona ukrzyżować. It's only one thing you can do. Jedno, co możesz uczynić. Cast him out. Wypędź go. Now, I've come through at least half my time and only just started my sermon. E, już wyczerpałem połowę czasu, a nawet nie zacząłem kazania. But uh, I'll try and go quickly. Ale postaram się teraz przyspieszyć. I want to give you a little information about demons. Teraz kilka informacji na temat demonów. Uh, so that you can recognize your problem. Byście mogli lepiej rozpoznać swój problem. Jeśli macie przed sobą swoje konspekty, znajdziecie to tam stronnica 58. It lists several characteristic activities of demons. Wymienione są tam różne charakterystyczne cechy działania demonów. We'll go through them quickly. They entice. Y, przejdziemy je krótko. Oni, one kuszą. They tempt you to do evil. Kuszą do popełnienia zła. And often the temptation will come in the form of words. Często ta pokusa przychodzi pod postacią słów. You find a wallet with money on the floor. Znajdujesz na podłodze portfel z pieniędzmi. And you know it isn't yours. Wiesz, że to nie twój portfel. But something says to your mind. Ale coś ci mówi. Go on, pick it up. Chwyl, z, złap to, podnieś. No one will know. Nikt nie dowie się. If you dropped your wallet, somebody would do that to you. Jeśli ty zgubiłbyś portfel, ktoś by to zrobił z twoim portfelem. Anything that talks to your mind like that is a demon cokolwiek, to, co mówi do ciebie w ten sposób, do twojego umysłu, to mówi demon. And then demons harass. Dalej, demony dręczą, nękają. The, the, the example always comes to my mind as a businessman. Przykład, który mi zawsze w tym miejscu się kojarzy, to pewien biznesmen. He's had a terrible day in the office. Miał bardzo ciężki dzień w biurze. Everything went wrong. Wszystko poszło nie tak. He had an appointment and the man was late. E, było umówiony na spotkanie, tamten się spóźnił. Pod koniec dnia wsiada do samochodu, by wrócić do domu. And there's an accident on the road. I nagle wypadek na drodze. And the traffic is backed up for an hour. I ruch korek uliczny na godzinę trwa. And he sits there fuming. I on siedzi tam i paruje z niego. Well, when he gets, para. When he gets back home, kiedy wraca do domu, his wife is late with the supper. Żona spóźniła się z kolacją. And the children are running around screaming. dzieciaki biegają w koło wrzeszcząc. And it's more than he can stand. I to już więcej jest niż może wytrzymać. And he bursts out in anger. I wybucha gniewem. And that demon of anger that's been following him around all day comes in. I ten demon gniewu, który szedł, deptał mu po piętach cały dzień, wchodzi w niego. And after that he's a different person. I po tej po tym przeżyciu jest to inny he's, człowiek. He still loves his wife and his children. Nadal kocha żonę i dzieci. But there are times when he hurts them without meaning to. Ale bywają chwile, w których krzywdzi je e, wcale bez zamiaru. And then he apologizes and says, I'm sorry, I don't know what made me do that. Potem przeprasza, mówiąc, przepraszam, nie wiem, co, co sprawiło, że to zrobiłem. The answer is the demon of anger made him do it. Odpowiedź brzmi, demon gniewu zmusił go. It's quite natural to become angry. Rzeczą naturalną jest gniewać rozgniewać się. You can't control it. Ale kiedy nie możesz kontrolować swego gniewu, kiedy twój gniew podpycha ciebie do czynienia czegoś, co nie chcesz uczynić, prawdopodobnie siedzi za tym demon. The third thing that demons do is torment. Trzecim e, działaniem demona to jest dręczenie. They torture. Oni cię tor one torturują. And there are various different kinds of torture. Są różne rodzaje tortur. The spiritual torture. Są tortury udręka duchowa. The accusing lying demon. oskarżające, oskarżycielskie, kłamliwe demony. That tells you God doesn't really love you. Mówią wam, Bóg cię nie kocha. You can't be saved. Nie możesz być zbawiony. You've committed the unforgivable sin. Popełniłaś, popełniłeś nieprzebaczalny grzech. You'd be surprised how many Christians think that. Zdziwilibyście się, gdybyście dowiedzieli, ilu wierzących tak myśli. Let me tell you this. Pozwólcie, że powiem coś. If you're concerned about the fact that you've committed that sin, jeśli martwicie się fakt, czy popełniłeś nieprzebaczalny grzech, then you haven't committed it. Jest to oznaka, że nie popełniłeś go. Because a person who really has committed it no longer cares. Bo jeśli ktoś popełnił nieprzebaczalny grzech, nie martwi się już tym grzechem. Then there is emotional torment. Dalej mamy także tortury emocjonalne. One of the spirits that does that is rejection. Jednym z duchów, który to robi, jest duch odrzucenia. Nobody loves me. Nikt mnie nie kocha. I'm not important. Y, nie mam, moje życie nie ma znaczenia. I look everywhere for love, but I find none. Wszędzie szukam miłości, nigdzie nie znajduję. That's one of the commonest demons. To jeden z najpopularniejszych demonów. It is rejection. Jest nim odrzucenie. And then there's physical torment. Dalej mamy także tortury fizyczne. For instance, na przykład arthritis. Artretyzm. Now I'm not saying all arthritis is caused by demons. Nie twierdzę, że wszystkie formy artretyzmu są powodowane demonem. But I know some of it is. Ale wiem, że niektóre są. God demonstrated this to me some years ago in South Africa. Afryce Południowej Bóg kilka lat temu pokazał mi to. Uh, i was holding a, a deliverance service and there were about a thousand people that came. E, miałem nabo- usługiwałem w nabożeństwie z uwolnieniem, wyzwoleniem. Przyszło na nie około tysiąca ludzi. And I taught on deliverance. I nauczałem na temat wyzwolenia. And then we called people forward for prayer. I wyzwaliśmy ludzi do przodu, aby się z nimi modlić. And one person came forward with arthritis. I podeszła osoba e, zartretyzowana. And I said, I'm going to treat that as a demon. Ja powiedziałem, potraktuję to jako opanowanie demoniczne. Jeśli się zgodzisz. The person agreed. Ta osoba się zgodziła. I commanded the demon to leave. Nakazałem demonowi wyjść. And the woman was healed. I ta kobieta została uzrobiona. I nagle pomyślałem sobie, jest tu tysiąc ludzi, nigdy nam się nie uda z każdym się pomodlić osobom. osobno. Ale wiara E, napełniła serca tych ludzi. So I said, how many of you in the audience have a problem with arthritis? I zapytałem, ilu spośród was zgromadzonych, tam oczywiście, w tej Afryce, no, ilu spośród was ma problem z reumatyzmem, artretyzmem? Your time will come. Na was przyjdzie pora. And uh, about 30 people stood up. Około 30 osób stało. So I commanded the spirit of arthritis to go from them. I nakazałem duchowi artretyzmu wyjść. And I said, don't sit down until your pain is gone. Powiedziałem każdemu, nie siadaj, zanim ból cię nie opuści. And one after one another they gradually sat down. I jedna osoba po drugiej stopniowo zaczęła zaczęły there was No one left standing. Aż w końcu nie było nikogo. And we talked to some of them individually later. Później z niektórymi z nimi rozmawialiśmy. And they all testified they were healed. Każda z tych osób when the Gdy duch artretyzmu ich Now, opuścił. understand, you may have arthritis that's not a demon. Ale chcę, żebyście zrozumieli, możesz mieć artretyzm, który But nie jest spowodowany przez demona. demon of arthritis, why not get rid it? Ale jeśli demon powoduje twój artretyzm, dlaczego się go nie pozbyć? Another thing that demons do is they compel. E, następną rzeczą, którą demony lubią robić, to jest zmuszać. They make you do things you don't want to do. Zmuszają cię do czynienia rzeczy, których nie chcesz czynić. And we'll talk about something that people never talk about in church. E, mówimy tu o rzeczach, o których się w zborze nie mówi. But you know we're not in church, so we can talk about it. Ale my nie jesteśmy w zborze, więc mówimy o nich. That is masturbation. Na przykład masturbacja. There are many, many people who masturbate and don't want to do it. Jest wielu, wielu ludzi, którzy się masturbują i nie chcą tego robić. And they say never again. Mówią sobie już nigdy więcej. But in a day or two they're doing it again. Dwa, trzy dni później robią to znowu. They are compelled. Są zmuszani. Now I have seen, I suppose, hundreds of people delivered from the demon of masturbation. Y, ja widziałem, myślę, że setki ludzi So why, uwolnionych od demona masturbacji. Why shouldn't you be? Dlaczego nie miałbyś być jednym z nich? Now, I can say this now because it won't embarrass anybody. Mogę to teraz powiedzieć, bo nie sądzę, że kogoś to zakłopota. But the way they usually come out is through the fingers. Ale sposób, w jakim jaki ten demon przychodzi, to poprzez palce. And I've had many people say, Brother Prince, I don't know what's wrong with me. I wielu ludzi mówiło, bracie Prince, nie wiem, co ze mną się dzieje. My fingers are tingling. Moje palce e, swędzą mnie. They're going stiff, they're bending backwards. One sztywnieją, cofają się. And I say, I can tell you your problem. ja zwykle ma, mówiłem, ja ci powiem, jaki jest twój problem. It's masturbation. Twoim problemem jest masturbacja. And that demon is coming out through your fingers. I ten demon uzewnętrznia się poprzez twoje palce. But be very determined ale bądź bardzo zdecydowany. Go on and on, claiming the power of the blood of Jesus. Idź dalej, prosząc o moc krwi Jezusa. Until your fingers are completely free. Aż palce twoje będą pełni swobody right, wolne. We're going on with the list of things that demons do. They enslave. Następną pozycją na liście tego, co czynią demony, jest Again, zniewalanie. Sexual sin is an obvious example of that. Wszystkie grzechy seksu są oczywistym tego przykładem. And they defile. I demony także E, zanieczyszczają, kalają. Sprawiają, że czy czujesz się nieczystym. Particularly if you want to worship God. Szczególnie w momencie, gdy chcesz służyć, bo wielbić Pana. Wbrew Twoim e, pragnieniom, Twoim e, życzeniom, nieczyste obrazy pchają Ci się To demon kala, zabrudzi Twój umysł. Get rid of it. Pozbądź się go. And then demons deceive. Dalej demony zwodzą. They are the author of all religious deception. One są autorami wszystkich zwiedzeń religijnych. Every false doctrine and every false cult has a demon behind it. Każda fałszywa doktryna, każdy fałszywy kult ma za sobą demona. And then demons make you weak or sick or tired. Demony osłabiają, sprawiają, że jesteś zmęczony lub chory. I was praying for a woman once out of whom many demons were going. E, kiedyś modliłem się z pewną kobietą, z której wyszło wiele demonów. And then she began to say, I'm so tired. I nagle powiedziała, o, jestem tak zmęczona. I can't stand any more of this. Już nie mogę więcej tego wytrzymać. And I began to feel sorry for her. I zrobiło mi się mi się jej żal. Then the Lord showed me that's not the woman, that's a demon. Ale Pan mi mówi, to nie ta kobieta mówi, to demon. And it's trying to protect all the other demons that are behind it. Y, on stara się uchronić wszystkie inne demony, które tam so się kryją. I said, you spirit of tiredness, come out of this woman. I mówię do niej, a ty duchu zmęczenia, wyjdź z niej. And the, the spirit, not the woman, said this. A ten duch, nie kobieta, mówi. That's right, she's always tired. Tak, prawda, ona jest zawsze She's zmęczona. tired when she gets up. Jest zmęczona, kiedy wstaje. She's tired when she goes to bed. jest zmęczona, kiedy idzie do łóżka. She's too tired to read her Bible. Jest zbyt zmęczona czytać Biblię. She's too tired to pray. Jest zbyt zmęczona, by się so modlić. Some of you have got that demon of tiredness. Niektórzy z was mają tego demona zmęczenia. To jest coś You're wbrew naturze. Jesteś zmęczony bez żadnych powodów. And then In the same category there's the spirit of death. W tej samej kategorii znajduje się także duch śmierci. There is a spirit of death. Istnieje coś takiego jak duch śmierci. And I would think because of all that's happened here in Poland, it's very active here in this country. I z uwagi na to wszystko, co się tutaj w Polsce y, w przeszłości stało, uważam, że on jest bardzo aktywny w tym kraju. Kilka lat temu w północnej Irlandii byłem na wielkim y, spotkaniu w wielkim audytorium. I młody człowiek wyszedł do przodu, by uwolnić go z ducha śmierci. Because you see, there'd been so much violence and bloodshed in Northern Ireland. Bo w Irlandii Północnej jest tyle przelewu krwi, tyle gwałtu się Well, when he was set free from the spirit of death, I kiedy został uwolniony od ducha śmierci, I said, oh, there were about 2,000 people present. I said, now I'm going to come against every spirit of death. Było tam około 2000 ludzi, także ja powiedziałem, teraz chcę wystąpić przeciwko wszelkim duchom śmierci. And I'm going to command them to go. Mam Chcę im nakazać, by wyszły. And in the next few minutes about 50 people in different places were delivered from the spirit of death. W ciągu następnych kilku minut około 50 osób siedzących w różnych miejscach uwolnionych zostało z ducha. most of them had no idea what the problem was. I przypuszczam, że żaden z nas tych osób nie miał zielonego pojęcia, na czym polegał ich problem. So now what are we going to do next? Co zrobimy teraz? I mean, I've only been through one page and I got five. Mówię wam, dopiero no, odczytałem jedną no, stronę, no, a jeszcze mam pięć. Don't worry, I'm flexible. Nie martwcie się, ja jestem elastyczny. We'll just deal with the main areas of activity that demons work in. Teraz zajmiemy się głównymi dziedzinami działania duchów. And uh, I'll just list them. You've got po prostu je wymienię, macie je na stronie 58. Number one, emotions and attitudes. Pierwsze to są emocje i postawy. To jest bardzo powszechna Number dziedzina. Two, the mind. Drugą dziedziną jest umysł. And the mind is a battlefield. Umysł jest polem bitwy. Number three, the tongue. Trzecią dziedziną to język. Number four, sex. Czwarty, seks. I know we don't talk about it in church, but demons don't respect that. Wiem, że o tym się nie mówi w kościele, ale demony na to nie patrzą. Then number five is other physical lusts. Po piąte jest inne porządliwości fizyczne. One of which, let me remind you, is gluttony. Jednym tylko, o jednym tylko przypomnę jest obżarstwo. Persistently overeating. Nagminne obiadanie się. That is demonic. Ma charakter demoniczny. And it can kill you. Może cię zabić. A lot of people die too soon because of overeating. Wiele ludzi umiera przedwcześnie z powodu przejadania się. I was in a meeting in the southern part of America once. W południowej Ameryce kiedyś byłem na pewnym nabożeństwie. And a dear sister came up and said, Brother Prince, I have a demon of gluttony. Pewna miła siostra podeszła do mnie i mówi, bracie Prince, ja mam demona obżarstwa. I always tell people, call your problem by the right name. Ja zawsze Y, wzywam ludzi, by nazywali swój problem właściwym imieniem. Don't call it some fancy psychological name. Nie nadawajcie swoim problemom jakichś wyszukanych psychologicznych nazw. Jeśli to kłamstwo, nazwij to kłamstwo. Gluttony, Jeśli to obżarstwo, nazwij obżarstwo. God deals with on the, on the basis of truth. Bo Bóg zajmuje się tymi sprawami na bazie prawdy. So I commanded this spirit of gluttony to come out of this woman. Nakazałem temu duchowi obżarstwa wyjść z niej. And she threw up on the carpet. ona zwymiotowała na podłogę. Well, of course, she was very embarrassed. Oczywiście bardzo się tym And everybody was rushing around trying to clean the carpet. Wszyscy tam biegali w koło, by to posprzątać. Well, after I left that meeting, I said to myself. I kiedy wyszedłem z tego nabożeństwa, powiedziałem sobie. Which is better? Co lepszego jest? To have a clean carpet and a dirty woman. Mieć czystą podłogę i brudną kobietę. Or a dirty carpet and a clean woman. <laughs> Czy mieć brudną podłogę, a czystą kobietę. <laughs> But there's a lot of churches that are more concerned with the carpet and the furniture than they are with people. Ale istnieje wiele kościołów, którym bardziej zależy ludziom na czystej podłodze i dywanach niż na czystych ludziach. All right, we're going on very quickly. Idziemy szybko dalej. The next area is the realm of the occult. Następną dziedziną to jest cała sfera okultyzmu. And everything occult is demonic.